пропоную це зробити вашому радистові. Ви чуєте мене? Так, так. Я мушу вам сказати, що мій радист зв'язався з Лахтаком. Але думаю, що зробити те, що пропонує Архангельськ, буде незайвим. Через 20 хвилин мій радист говоритиме з Лахтаком і скористається з нагоди, щоб узяти пелених. За годину не пізніше я повідомлю про наслідки. Ви чуєте мене? Так, чую нетерпляче чекаю наслідків на все краще. До побачення, відповів Кривцов, і розмова закінчилася. Кривцов переказав свою розмову і наказав радистові взяти радіопеленг від радіостанції Лахтак. Візьмемо ми і візьме Архангельськ. Хоч на великій віддалі радіопеленг і дає неточний напрям, але орієнтовно ми будемо знати, де ця радіостанція. Потім Кривцов написав радіограму, яку радист мав передати на лахтак для штурмана Кара. Радий дізнатись, що живі здорові. Повідомте ваші координати, стан пароплава, стан криги, здоров'я членів екіпажу, запаси харчів, палива. Чи триває дрейф, характер дрейфу. Передайте привіт команді Лахтака від команди Білухи Кривцов. Рівно через годину капітан Кривцов говорив радіотелефоном з начальником порту. Мій радист прийняв радіограму від штурмана Кара. Я вже знаю її зміст, відповів начальник порту. Наші радисти теж записали її. А чи взяли ви радіопелинг? Так. Ну і що? Напрям 27 градусів 20 минут на Ост. Що в Архангельську, не знаєте? Знаю. 23 градуси 50 минут на ост. Зараз вираховуватимемо місце перебування лахтака. Вам невідомо, яких заходів передбачається вжити? Архангельськ уже запитав наркомвод. Завтра, мабуть, буде відповідь. У вас ще є що сказати? Я хотів би взяти участь в експедиції на допомогу Лахтакові. Зв'яжіться з Архангельськом на добраніч. На добраніч. Розмова закінчилася. Капітан Кривцов прийшов до штурманської рубки, витяг карту Льодовитого океану і в присутності вахтового штурмана з допомогою циркуля, транспортира та двох відомих йому цифр провів на карті дві лінії: одну від Мурманська, а другу від Архангельська у напрямі на північний схід. У місці, де ці лінії перетиналися, поставив крапку і написав лахтак. Це було на білій плямі під 81 градусом північної широти. Розділ п'ятий. В кают компанії лахтака одразу стало тісно. З приходом норвежців кількість людей на пароплаві подвоїлась. Запара зробив Ельгарові перев'язку, і гарпунник сів за стіл у центрі норвезької групи. Куля сковзнула йому по ребру і пробила лише м'язи. Дрібничка, констатував гідролог. Екіпаж Ізберна знайомився з екіпажем Лахтака. Ельгар перекладав своїм товаришам з англійської на норвезьку статтю із стін газети про дружбу та спілку. Тим часом автор статті у кубрику переодягав і поїв спиртом того бідолаху, що потрапив під струмінь води із шланга. Вершомет намагався порозумітися з норвежцем, якому Запара тільки но перев'язав руку. Це був єдиний поранений в бою з радянськими моряками. Коли норвежець привітно посміхнувся, мисливець схопив його за плечі і затермосив, голосно сміючись. Тут же сиділи двоє норвезьких матросів-мисливців, які, обурені поведінкою свого капітана та його льодового лоцмана, намагалися були їх переслідувати, коли ті втікали. Ельгар скінчив перекладати статтю Зоріна. Останні слова вкрилися схвальним гомоном голосів. У цей час відчинилися двері, і з верхньої палуби спустилися кар і торба. Штурман підняв руку, вимагаючи тиші. Товариші, сказав він, встановлено радіозв'язок із шхуною Білуха. Вона стоїть на рейді у Мурманську. Хто хоче послати на суходіл радіограму?